Rādījumā arī Latvijas studijā raidījums Tiksim skaidrībā, kuru veidojam, eh, lai tas būtu par palīgu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem, un būtībā jebkuram cilvēkam, uh, lai jebkurš būtu modrībā par to, ka mm, atkarība var vispār skart jebkuru. Tomēr nevēlamies jūs pavisam sabaidīt, uh, Tādēļ es jūs sveicinu. Mans vārds ir Toms, un ar mani kopā studijā ir Andris. Labdien! Mēs esam atstāti vieni. Pamesti. <laughs> Jā, nu, redziet, kā. Uh, mm, bet tas tikai norāda uz to, ka arī kalpošanā kungam un cilvēkiem um, mums ir katram savi arī darbi, uh, Katram ir savas eh, kārtojamas lietas, eh, katram ir kādi arī savā kalendārā aizpildāmi laukumiņi. Un, eh, nu, pats galvenais ir no, no tām blakus lietām arī atgriezties pie, pie, pie <laughs> šīm lietām. Pie, pie strādāšanas, jā. jā. Arī, arī pie garīgā ceļa. Nu, tad, nu, Eh, šodien atgriezāmies mēs ar Andri. Nākamreiz atkal kāds, nu, atkal citā sastāvā un citā kombinācijā. Jā, bet, nu, lai nu, lai nu kā tas būtu ar mūsu skaitliskumu šeit, eh, sāksim ar lūkšanu eh, mūsu kungam Dievam. Un, Andri, es klausos tevī un es ceru, ka arī mūsu mīļie rādījumi arī Latvija klausītāji ir uh, otru pusi radio viļņiem aparātiem lūksim. Uh, labdien, cienījamie klausītāji! Es mazliet paturpināšu tomu, ka mēs esam šodien divatā uh, un, un, un, un, un, un, un ka mūsu draugi un, un, un kolēģi šodien nevarēja ierasties. Uh, mēs tā kā, nu, uh, atvainojamies viņu vietā uh, viņiem bija savas darīšanas šodien, bet uh, es gribu teikt, ka galvenie jau esat jūs klausītāji, uh, un ka jūs esat, un ka jūs mūs klausaties, un, un, un, un tas ir pats galvenais, jo studijā var sēdēt arī viens, bet galvenais, ka esat jūs, un, uh, un, un tad, tad lūksim. Mīļais kungs un Dievs! nāc pie mums šeit, es mums klātesoši, mīļais kungs un Dievs, uzklaus mūsu lūgšanas, uzklaus šo pārādi, paldies Tev par šo pārādi, ka Tu mums ļauj šeit būt. Paldies un sveitī visus klausītājus, atver viņām sirdis, atver dvēseles, mīļais kungs un dievs, un, un dod arī mums ar tom savu gudrību, varēšanu un spēšanu jums aiznest kādu vēsti, kas jūs varētu uzrunāt, cer, Dievs cer mums jūs uzrunāt, un, un, un paldies Dievam, un, un uh, es mums klātesošu, un lai šī, šis raidījums notiek tavā klātbūtnē, tev klāt esošam, un uh, do mums savu sveitību, un to mēs lūdzam tavu mīļā dēlies, Kristus vārdā, amen. Amen. Mēs esam uh, arī iepriekšējās pārraidēs aicinājuši, bet uh, man tas ir jāatgādina arī šodien, ka jūs esat ļoti laipni mudināti zvanīt mums uz uh, studiju, būt arī būtībā par šī raidījuma veidotājiem ar savu viedokli, ar savu jautājumu, savām bažām un arī ar vēlmi lūgt par kādu uh, to mēs darīsim raidījuma beigās. Eh, sevišķi, protams, aizlūgt par tiem cilvēkiem, kuri mokās kādā atkarībā. Un mūsu tālrunis studijā ir 67 969 131 67 969 131 un eh, es atvainojos pagājušajā raidījumā eh, mums bija viens zvanītājs, bet tur mm, acīm redzot, nevarēju uh, pietiekami labi izsvērt, uh, kā pārtraukt mūsu tā, tās dienas viesi, un, un uh, par to es tiešām atvainojos, ceru, ka tā, tā nedarīsim šoreiz, ja, īpaši tāpēc Centīsimies laboties, jā. <laughs> jā, bet nu, tās tiešām tādas tehniskas um, lietas, ne jau tik daudz, ka, ka, ka kaut kāds cits iemesls tam būtu. Jūs droši varat arī rakstīt SMS uz mūsu numuru 266 77 272 266 77 272. Tāpat rakstiet mums e-pasta vēstulīti kādu studija at rml.lv, tātad rādījum arī Latvijas aiznājumā. Un uh, Un, ja nu reiz ar tiem cipariem un uh, skaitlīšiem, tad, protams, var vēl piebilst, ka mūsu ziedojuma tālrunis ir 930 6769, jo uh, gan šis, gan arī jebkurš cits no radio Marija raidījumiem mm, skan tikai un vienīgi ar jūsu, dārgie klausītāji, ziedojumu palīdzību. Um, Bet vispār mums šodien būs tāda jā, informatīvāka reize, arī eh, nu, kas būs mūsu tikšanās tāda eh, vairāk informatīva par to, kur meklēt palīdzību dažādām atkarībām. Mums eh, pagājušajā raidījumā viesos bija Andris Kudors, politologs un kristīgās misijas ja vai drīzāk jāsaka vienkārši misijas, kurā ietilpst kristīgā vēsts, eh, Dāvida eh, armija vadītājs, un um, arī tā starp citu ir viena no um, vietām, kur jūs varat meklēt palīdzību atkarību jautājumos, rakstot uz uh, e-pasta adresi dāvida armija uh, at gmail.com Es noprecizēšu, vai tur ir punkts pa vidu vai nav, bet to varbūt nedaudz vēlāk. Mm, jā, tā tad par tām vietām, kur, kur meklēt palīdzību, um, kas ir speciāli organizēti cilvēku, nu, tāds organizēts cilvēku apvienības, kuras strādā uh, viena mērķa vārdā, lai, lai tie cilvēki, kas nonāk šajās eh, grupās, m, mm, varētu vispirms nonākt eh, skaidrībā, tikt skaidrībā, un pēc tam arī viņu saglabāt. Un eh, pirms mēs ejam jau nu, secīgi cauri dažādām atbalsta grupām, varbūt mums vajag uh, tādu īpašu uzsvaru, um, ka neatkarīgi no tā, kas, kāda veida atkarība tā ir, uh, ka tam cilvēkam ir jābūt uh, vispirms vēlmei pašam kaut ko mainīt, jo, diemžēl, uh, tas, ka tuvinieki vai darba devēji vai draugi mm, norāda, lūk, tev ir jāiet eh, kaut kas jāmaina, tev ir jāiet ārstēties. Tas, diemžēl, nu, 99% gadījumu nenostrādā. Varbūt, Andri, tu vari pateikt, kāpēc tā ir? Kāpēc tas nu, visbiežāk nenostrādā? Mēs nevaram teikt, ka nekad, bet nu, visbiežāk. Uh. uh es uh, sākšu ar to, ka uh, tā kā tu beidzi, uh, Es eh, ar to sākšu, eh, kad kolēģi ievēro, kad ir problēma kādam kolēģim, tad ir, ja ir kāda pasēdēšana, tad viņi vienmēr saka, viņam nelejiet. <laughs> tad viņi saprot, ka, ka tur ir problēma un viņš rīt nebūs darbā. Uh, uh, kāpēc tā ir? Uh, uh, es gribētu sākt ar to, kad uh, atkarība vai alkoholisms vai kāda cita atkarība, tā ir slimība. Tā ir slimība. Eh, Viņa saucās arī nolieguma slimība, jā. Un, eh, diemžēl, šī slimībai nevar tikt klāt, kamēr to pats nevēlas un neierauga un nesajūt un nesaprot, kad ir problēma, pats slimnieks. Un, uh, un parasti jebkuru slimību ļoti bieži mēs varam atklāt sākuma stadijā, aizējot pie ārsta, citreiz tikai uz poliklīniku, paņemt kādu tableti vai kaut kādu, kaut kādu smērīt, uzmērēt, un e, slimība tiek uh, lokalizēta uh, viņas sākuma stadijā. Tad ar alkoholismu, diemžēl, ir citādāk. Uh, ar alkoholismu var tikai tad, kad pats alkoholiķis to saprot un ar to ir pamaz. Un kad arī viņš vēlās kaut ko mainīt un darīt, jā. Un tas nozīmē to, kad, uh, uh, ka visapkārtējie redz, uh, kad viņam ir problēmas, un šim cilvēkam saka sākumā vecāki vai sieva, tad darbiedri un tā tālāk tā joprojām, un, uh, un visi domā, kas viņš ir jocīgs, viņš neredz, viņš tik tiešām neredz, viņš nesaprot, ja? Viņš domā, ka viss ir muļķi. Uh, un, un, un otrs ir arī tas, ka teiksim, um, šī slimība ir viltīga, uh, uh, jo bieži alkoholiķi, es gribu teikt, lielākā daļa vēlās atmest, kad viņi nonāk pie tā no alkohola negatīvām, alkohola lietošanas negatīvām sekām, no šīm visām ciešanām un pārdzīvojām uh, pārdzīvojumiem un morālām paģirām un naudām un tā tālāk tā joprojām. Uh, viņi saprot, ka kaut kas nav kārtībā un tad viņi uh, sāk meklēt kaut kādu palīdzību, kaut kādu domu, kaut ko risināt, mēģināt no tā tikt vaļā. Uh, un, jo agrāk, kad lietoju, tad bija tā doma, kad es uh, uh, gribēšu, ka es pārtraukšu, tad, nu, kad es izlēmšu pārtraukt, es pārtraukšu, jā. Un tad, kad pienāk šis, eh, es izlēmju pārtraukt, izrādās, ka to nemaz tā vairs nevar izdarīt, jā, jo ta slimība ir uzaugusi liela, jā, viņa vairs nav sākuma stadijā, jā, viņa ir uzaugusi tā kā bumba, eh, tā bumba nav baltā krāsā, viņa ir melnā krāsā, jā, uh, Un, un, un tad grūti ar to ir tikt galā, ja, jo šī slimība ir progresējoša. Es gribu teikt visiem, uh, jāsaprot, ka nekad nekas nepaliks labāks, ja alkoholiks lietos, ar katru reizi paliks sliktāk, sliktāk un sliktāk. Uh, un uh, tāpēc vienmēr uh, alkoholisms kā tāds ir ārstēt grūti, jo uh, paši e, slimnieki to saprot ļoti vēlu, jā, un, un tad uh, pēc tam vēl uh, iet visu to cauri, uh, viņi viena daļa vienkārši to nespēja vai nesaprot vai nemeklē palīdzības, Uh, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un turpin dzert, bet uh, ir uh, izējas, uh, Eh, es gribu teikt, ka tas ir ceļš. Ja, ja, ja, ja šis cilvēks ir nonācis pie tā, ka viņš grib pārtraukt, viņam, eh, ja, ja, eh, es gribu pateikt, ka jāsaprot to, ka nevienmēr uzreiz tas izdodās. Tas ir jāmeklē palīdzību, jāiet tur, nesanāk, jāiet tur, nesanāk, kaut kur sanāks, ja, ir jāmeklē šī palīdzība, šis atbalsts. Un, un, un, un, un es gribu teikt, uh, dabūnot šo skaidrību, jāsaprot, ka tas ir ceļš. Tas tāpatās kā ticīgiem mēs sakam, ka šis ir Kristus ceļš, ja? tāpat tās arī alkoholiķim tas ir ceļš, kur pie savas skaidrības, lai viņi uzturētu dzīvu, ir jāstrādā katru dienu, pie tā jāpiedomā, jo alkoholisms ir neārstējama slimība, uh, un viņa ir mānīga slimība, viņa apmāna alkoholiķi ar to, kad saka, viņām galvā ausī čukst, šoreiz tā nebūs, paņem tikai 50 gramu un pēc tam neturpinās, ja? un tad, kad paņem 50 gramu, tad uh, um, šis alkoholiķis piedzerās, un, un, un, un, un tad, protams, tie, kas nesaprot šo lietu, uh, kliedz uz viņiem piederīgie vai, vai, vai, vai darbiedri, Uh, tu pats teici, ka nedzers, un tagad tu atkal piedzēries tā tālāk, tā joprojām. Ja alkoholiķis ir iedzērs 50 grami, viņš nevar neiedzert otros 50 grams. Tas tā ir, un tas nav saistīts ar to, ka tas ir uh, slikts cilvēks vai vājš raksturs vai kaut kā tam līdzīgi. Tāda ir šī slimība. Jā, tā ir, tā, tāpēc, ja viņi ir atkarība, ja tur ir receptori galvā un ķīmiskās formulas veidojās šādiem cilvēkiem, kas li lieto alkoholu. Un uh, vienīgā iespēja, uh, lai uh, nelietot un palikt skaidrā, ir nedzert, jā, nedzert, jā, un, un, un, un, un, un, un tad ir tāds daudz kur var iet meklēt šīs palīdzības, ir pusceļu mājas, ir anonimie alkoholiķi, kur ļoti, man liekas, pozitīvi un daudz sološi. Tur daudz cilvēku paliek skaidrā un saprot savu slimību. Un uh, gribu arī teikt līdzatkarīgiem, tas ir piederīgiem, uh, jo alkoholis, tad, kad viņš lieto, viņš ir arī viltīgs, uh, Eh, viņš šantažē no rītiem ar to, ka uh, viņš var nomirt un nu, viņam vajag atnest 50 grams, ja? tad es gribu šādiem piederīgiem, tās ir māts vai tēvi vai, vai sievas teikt, uh, jāsaprot, ka viņam rīt arī būs slikti un jūs rīt atkal viņam nesīsiet šos 50 grams un, un, un, un atkal 50 grams, ja? un, un, un tas šodien saucās, jūs atbalsta viņu dzeršanu, jūs paši kliedzat uz viņiem, lai viņš nedzer, bet paši uh, ejiet uz veikalu un nesat viņiem šos aliņus un patiesībā atbalstat viņu nodzeršanos un iespējams vēl vairāk. Pagaidām paldies. Ļoti sērīgs stāsts. <clears throat> Nu, vēl jau raidījums, um, tā sakot, nav noslēdzies, tā kā, ja nu sazinu, varbūt <clears throat> mums būs arī kāds jautrāks stāsts. Varbūt arī mums kāds piezvanīs, Uh, pa tālruni 67 969 131, 67 969 131. Un uh, es pirms tam pieminēju um, aktīvista un um, arī kādreizējā azartspēļa atkarīgā uh, un, un tiešām tāda liela Mm, nu, es varētu teikt, goda cilvēka Andu Kudora organizēto palīdzības platformu Dāvida armija. Un es minēju, ka sazināties ar šo platformu var uh, izmantojot e-pasta adresi davida.armija at gmail.com. Tātad starp Dāvidu un armiju punkts pa vidu. Uh, Un tā ir atbalsta platforma, kas apvieno vairākas, nu, palīdzību vairākām atkarības formām, gan tiem, kas ir atkarīgi no azartspēlēm, gan narkotikām, gan alkohola, gan pornogrāfijas. Un uh, iepazīties ar to, uh, teiksim, kā notiek šis grupu darbs, kādas ir, uh, kādi ir liecinājumi, kāda ir vēsts nešana Dāvida armijā jūs varat to aplūkot YouTube kanālā. Tā viņi arī ar, ar šo, no, um, šo nosaukumu ierakstot meklētājā. Un katru pirmdienu, pulksten 19. ir tātad speciāli raidījumi sagatavoti. Tos var skatīties tiešraidē. Es pieļauju, ka tur ir arī tad, uh, atbilstoši iespēja komentēt tajā komentāru sadaļā, kas tur ir. Um, Un uh, varbūt nedaudz par to nosaukumu, kā viņš ir radies uh, eh, uh, eh, mm, šīs vārdu savienojums ir iedvesmos no 1. samuēla grāmatas 22. nodaļas paša sākuma, no 1. otrā panta. Um, es nolasīšu šo, šo fragment, rakstietu, um, un tā ir Tas skan šādi. Tad Dārvids no turienes aizgāja un bēga Adulāma salā. Kad viņa brāļi to dzirdēja, un tāpat visa viņa dzimta, tad tie atnāca uz turieni pie viņa. Un pie viņa sapulcējās visi vīri, kas bija apspiesti, un visi, kam bija daudz parādu, un visi, kuriem bija rūkums sirdī, un viņš kļuva tiem par vadoni. Tā ka pie viņa bija ap 400 vīru. Nu, lūk, te ir uh, arī man liekas, tādi labi atslēgas vārdi, gan tā apspiestība, gan daudz parādu, gan arī rūgtums sirdī, eh, kas ir um, mm, nu, tādi ļoti pamatīgi dzinuļi, lai, lai, lai cilvēks, kuram eh, gribas to ātro remdinājumu, viņu dabūtu tur, kur viņi īstenībā nav, proti kaut kādā vielā, vai arī spēlējot azartspēles, vai arī vai skatoties to pašu pornogrāfiju. Mm, uh, un, um, nu, lūk, tā kā jā, esiet uh, laipni aicināti iepazīties ar uh, Dāvida armijas piedāvāto palīdzību. Tur ir arī mazi tādi kopsavilkuma ierakstiņi, kurus jūs varat noklausīties vietnē davidarmija.lv. Tur gan nav punktu pa vidu, vienkārši davidarmija.lv. Un saistībā ar Andra eh, jau pieminētajiem anonīmiem alkoholiķiem. Um, Latvijā, Latvijas anonīma alkoholiķa sadraudzība pagājušajā gadā nosvinēja 30, 5. 35 gadu jubileju. Un, um, lai iepazītos ar to, kas ir šī sadraudzība, ko tā piedāvā, jūs varat apmeklēt mājaslapu aa.org.lv. Un uh, arī, ja jūs jūtat, ka vai nu jums, vai, vai, vai kādam ir vajadzīga palīdzība uh, saistībā ar uh, alkohola lietošanas mm, problēmām, uh, tad eh, tālruņa numurs, pa kuru var zvanīt, ir 27 333 523. 27 333 523. Es centīšos arī jau raidījuma izskaņā vēlreiz tos tālruņus nosaukt. Um, <clears throat> un um, tāda, ap, tāda sadraudzība eksistē arī uh, Eh, anonīmiem narkomāniem, kuru eh, dzīves ir kļuvušas nepanesamas eh, atkarības dēļ no dažādām apziņu izmainošām vielām. Un, lai uzzinātu par to, kā anonīmie narkomāni jums var palīdzēt, ir informācijas tālrunis sekojošs 28, 291, 992. 28, 291, 992. Tas ir tātad runājot par anonīmiem narkomāniem, tad anonīmie spēlmaņi, cilvēki, kuri ir sapratuši, ka azartspēles viņu ikdienās ņem pārāk lielu lomu un būtībā izmaina šīs ikdienas pilnībā, uh, tad eh, šeit jūs varat sazināties gan rakstot uz e-pastu ga.latvija.gmail.com tātad ga.latvija.gmail.com un arī zvanīt pa informatīvo tālruni 2466 7656 2466 7656 un um, būtībā jau par jebkuru no šīm apvienībām, protams, internetā pavisam vienkārši ierakstot Google. Google meklētājā jums to parādīs, bet nu, ņemot vērā, ka mēs ar Andri esam šeit rādījām arī studijā, un mums ir šīs tehnoloģija iespējas arī pateikt jums to, ka jūs to dzirdat pa savām klausām ierīcēm, tas arī liekas svarīgi. Un, uh, tad arī ir um, palīdzība alkoholiķu tuviniekiem un draugiem. Uh, šo, um, šīs grupas sauc par Alanonu uh, ģimenes grupām. Um, tā ir uh, alkoholiķu radinieku un draugu sadraudzība, kur dalās savā pieredzē, lai risinātu kopīgās problēmas, jo mm, šeit tiek uzsvērts tas, ka alkoholisms ir ģimenes slimība un ka mainīt attieksmi var palīdzēt atveseļoties. Nu, tas, ko tu Andri minēji par to um, attieksmi, ka um, tas, kas dažreiz šķiet kā palīdzība, ir īstenībā gremdēšana ar, Tieši tā. ar bairīša norasojušas pudeles atnešanu nākamajā rītā tam, kurš ir tam, kuram tie nākamie rīti jau mm, kārtojas viens aiz otru garā rindā. Un um, alkoholiķu tuvinieku un draugu atbalsta grupas tālrunis ir 25, 854, 230, 25, 854, 230. Un uh, ar e-pastu sazināties var uh, adresē izmantojot uh, Latvijas zemesvītra alanonu at inbox.lv. Un tas, kas šīs grupas vieno, um, manuprāt, tas attiecas arī uz anonīmiem, jā, tas attiecas arī uz anonīmiem spēlmaņiem, ir tas, ka šīs grupas uzsver to, ka viņas nav saistītas ar uh, reliģiskām organizācijām, uh, sektām vai kaut kādām iestādēm. Tā kā viņas ir pilnīgi autonomas no, no nu, kaut kādu jā, vai konfesionālu vai, vai arī institucionālu iedalījumu, eh, taču... Nav dalības maksas. Jā, jā, nav dalības maksas. Taču interesantais ir tas, ka, lai gan šīs grupas nav saistītas ar konfesijām, tās nevarētu pastāvēt, ja nebūtu dieva palīdzības. Un, Tieši tā. Um, tā kā šajās grupās sapulcējas ļoti dažādu pieredžu, vecumu, sociālo slāņu cilvēki, tad mm, dieva vietā, nu, kā apzīmējums, tiek izmantots augstākais spēks. Lai, nu, tas būtu kā, attiecināms arī uz, uz cilvēkiem, kuri nav pārliecināti par savu ticību vai kuri šaubās. Nu, jā, un, un kāpēc tas augstākais spēks uh, ir tik nozīmīgs? Uh, es atceros, tad, kad e, es sāku cīnīties ar savu atkarību no alkohola, es to sāku darīt, nu, tā kā mēs rēģim sākumā minējām, ka uh, mīļotā cilvēka mudināts, man nu, tāda ar nopietnu sarunu starpniecību, man, man, man, man tā, man draudzene uh, norādīja, ka man ir uh, problēmas ar alkohola lietošanu un ka man būtu kaut kas jādara. Un, un es arī darīju un, un, un, un apmeklēju narkologu. Tas bija pirms um, pieciem gadiem vai nu jau, nu jau drīz būs seši gadi atpakaļ. Un um, Un es uh, sāku jā, šos te veselības uh, atgūšanas vai drīzāk uh, um, nu šīs savas problēmas risināšanas ceļu, uh, bet, um, bet pats es to līdz galam nevēlējos. Bet es sapratu, ka ja, es, ja man, teiksim, ja es vēlos normālu dzīvi, normālas attiecības, iespējams nākotnē ģimeni, tad uh, man ir... Uh, man ir šī problēma jārisina, bet uh, tas, ko tu Andri minēji raidījuma sākumā, tā klusā balstiņa, kas sēž uz pleca mm -hmm. un mhm. kaut ko čukst. Viltīgi. Viltīgā balstiņa, viņa teica, Nu, ne, nu, protams, ka ne, ir, ir, ir jārisina. Um, un, un, un, un vai tad uh, tu, dārgais tom, vai tad tu, dārgais tom, vai tad tu arī nerisini, re, tu biji pie narkologa, tu biji aizgājis uz anonīmu alkoholiķu sapulci, un, un, un tu par to domā, un tu par to uztraucies, bet tom, tad, kad tu uztraucies, vajag taču arī nedaudz nomierināt. Jā, tu esi droši nopelnījis 50 gramus par visiem šiem gājieniem, vai jā, ne? Jā, jā, jā. Um, un, un, un, un rīt sāksim no jauna. Jā, jā. jā. Un, un, un rīt nepilīt. <laughs> nu, re, mums arī ir kaut kāds humora elements, ko mēs varbūt, uh, jā, uh, pie, pieteicām, ka tas mums te tā iztrūkst. Bet, bet um, eh, es gribu mazliet pa, pateikt arī priekšā tādu variantu ir jā, ka, protams, ka atkarīgo cilvēku ir grūti dabūt uz, uz, uz, uz, uz kaut kādu uh, skaidrības meklēšanu vai ārstēšanu uh, un tā tālāk, kamēr pats pie tā nenonāk, bet uh, gribu arī pateikt priekšā tādu mazu viltīgu gājienu, kad uh, alkoholiķis ir atvērts palīdzībai un ieklausās arī piederīgojos, kuri varbūt tajā brīdī mazliet var arī bišķi kaut kādu ultimātu uzlikt, ja? šim cilvēkam tas ir, kamēr alkoholiķim ir paģirs, tas ir līdz septiņām dienām, ja? šajās septiņās dienās alkoholiķis ir atvērts palīdzībai, psiholoģiski un psihiski, ja? tas ir pierādīts, ja? bet tikko, un, un ja mēs šo brīdi šīs dienas esam palaiduši garām, un viņam sāk palikt labāk, tad, kad iet pie viņa runāt, viņš saka, nu, ko tu stāsti? Nu, nebija jau nemaz tik traki, jā. Tā kā var mēģināt arī šādi, jā, izmantot šīs dienas, kad ir slikti, nenest uh, pudeli vai jaliņu salāpīties, bet, bet, bet uzspiest kaut kādu noteikumu, ka jāiet ir ārstēties vai kaut kas ir jādara vai, vai tā tālāk. Un, un, un vēl es gribu pateikt, ir tāda eh, interesanta lieta arī, kas strādā. Tad, kad alkoholis no, rīk, no rīta čingas, ka viņam vajag eh, salāpīties, ja nevis rīt nomirs un nu, viņam sirds apstāsies, tad vajag pacelt klaustuli un pateikt, es tu līdz izsaukšu ātro palīdzību. Nu, kad, eh, ja, ja tu jūti, ka tev ir slikti un tu mirs nost, es saukšu ātro palīdzību. Lielākā daļa pasaka, nevajag, nevajag, nevajag, būs jau labi. <laughs> Tā ir, jā. Tagad jau arī varētu tagad jau arī varētu teikt, ka ātrā palīdzība uz tādiem izsaukumiem nemaz nebrauc. Nu, jo tagad à, tās, nu jau, nu, ja? Nē, nu man liekas, ka tur jau ir tās gradācijas ļoti nopietnas par to, uz ko vispār um, ekipāža nu, dodas, jo to resursu jau ir šausmīgi maz. Un... Ir maz, bet vēl viena ir filtība, varbūt pat to pat nedrīkst tā teikt, jā. Ja? teiksim, es esmu kādreiz strādājis narkoloģijā, tāpēc es varbūt zinu mazliet visu šitos knifiņus, ja, ja zvana un saka, kad cilvēkam ir halucinācijas dzerošam cilvēkam, ja, nu, tauts valodā sakot baltās pelītes, ja, tad viņiem ir jābrauc, ja, tad viņiem ir jābrauc, un, un, un, un, un, un, un viņi brauc un, un, un, un ved viņus uz psihiatrisko slimnīcu. Jā, vēl viena <clears throat> kopīga iezīme šīm palīdzības grupām, gan anonīmiem alkoholiķiem, gan anonīmiem narkomāniem, spēlmeņiem un arī līdzatkarīgajiem, proti alkoholiķu ģimenes locekļiem, šīs grupa, šajās grupās neviens netiek ārstēts, bet notiek dalīšanās ar nu, lietošanas pieredzi, bet pats svarīgākais ar atveseļošanās pieredzi. Un, eh, tā ir tāda būtiska lieta, eh, ko ir svarīgi atcerēties, ka um, šīs atbalsta grupas ir kā um, tas vecais teiciens par to um, kad iedod cilvēkam zivi, viņš paēdīs, izsalkušam zivi, viņš paēdīs un prasīs vēl, bet ja tu iedos makšķeri, tad viņš nu pats to zivi sev sadabūs. Teiks, man nevajag. <laughs> nu, jā, un, un tad tādā gadījumā šīs grupas ir tās, nu, viņas dod to makšķeri, nevis to zivi. Uh, Jā, un tajās grupās, jeb šīs grupās, nekas nav obligāts. Ja? Ne, ne tikai nav kaut kāds maksājumi, bet nekas nav obligāts. Tur nav nekādu priekšnieku, tur viss ir tādi paši. Eh, un viņi dalās savā pieredzē, kā Toms teica, gan dzerošā pieredzē, tur gan viņi ir diezgan visi līdzīgi, bet eh, šīs, pieņemsim, eh, palīdzības grupas, jeb, teiksim, arī kā grupa anonīmi alkoholiķi vairāk jau dalās skaidrības pieredzē, no kā mēs tā ir, tā palīdzēšana viens otram, un Uh, un, protams, uh, Toms te pieminēja augstāko spēku, uh, tad es gribu teikt, ka, nu, jā, lielākai daļai augstākais spēks ir Dievs, jā, bet uh, varbūt tai grupā uh, tajā brīdī uh, nav pirmā vietā Dievs, bet, <laughs> kā, bet skaidrā, jā, ka cilvēks ir atnācis šeit risināt skaidrību, bet uh, tā pieredze parāda, ka lielākā daļa pēc tam paliek ticīgi, jo alkoholisms jeb atkarība ir apmātība, ja? un apmātība mēs saprotam, kad uh, saistās ar tumšiem spēkiem apmāts cilvēks, ja? kas neko dzīvē citu neredz kā tikai pudeli vai, vai spēļu automātu aparātu, uh, viņš var arī nespēlēt, bet viņš par viņu domā, ja? un tā ir tā apmātība, ja? un uh, Uh, un es zinu ļoti daudz cilvēkus atkarīgos, uh, gan uh, no dažādām atkarībām, viņiem visiem ir šodien augstākais spēks ir Dievs, jā, un, un, un, un, un, un, un, un, un tas viņiem palīdz palikt skaidrā, tas dod spēku, Pirm, pirmkārt jau spēku viņiem dod, kad viņi sanāk kopā, jā, kad viņi dalās, ka viņi tā kā brāļi, tā kā māsas piedalījies šajā sapulcēs, tas ir, nu to tā vārdos nemaz nevar var izteikt, jā, kā viņi attiecās viens pret otru ar tādu mīlestību, ar tādu rūpi, kā viņi var atļauties runāt par savu slimību, atklāt savā starpā, dalīties, ko, ko, ko īsti uh, Un tur viņi viens otru saprot, tas ir pats galvenais, ka tur viņas otru saprot, tur netiek kritizēts, tur netiek teikts, ka tu kaut ko nepareizi izdarīji vai kaut ko nepareizi pateici un tā tālāk un tā joprojām. Un tur ir daudz ļoti labs gudras lietas, kas palīdz, ja to visu piedalās šī procesā, palīdz palikt skaidrā dienu no dienas, ja? un man patīk anonīmiem alkoholiķiem ir, kad viņi saka, mēs nedzeram šodien. Uh, tad, tad ir uh, pierādīts, ka uh, 24 stundas alkoholiķis var iztikt uh, bez alkohola, ja? un tāpēc anonīmie alkoholiķi pieņēmuši šo filozofiju, ka viņi nedzer šodien. Ja? Uh, un rīt atkal viņi pieņēma šo lēmumu nedzert šodien. Jā, jā. Tas pats Katru ir, dienu uzņemās atbildību. Tas pats arī ir narkomāniem. Jā, nu, nu jā tieši tā, jā. Droši, es domāju, ka arī ar spēlmaņiem, nu tur eh, tā, tā vienas dienas, eh, tas ka vienas tas strādā, svarīgums, jā. jā. Jo savādāk, eh, nu, es, es vienkārši nevaru iedomāties, kā, šīs grupas varētu funkcionēt un kā viņām varētu būt kaut kādi panākumi, ja tad, kad tu ierodies vienalga vai pie narkomāniem, azart, azartspēmeņiem vai, vai alkoholiķiem, un viņi saka, tā, te ir attiecīgi izpildāmais plāns, eh, mēneša tur, tur grafiks. grafiks vai arī tur pusgada grafiks, atskaits jānodod 15. Eh, datumā. Jā, iepūš tajā trubiņā, kamēr atskaita. Jā, un eh, jā, tas, tas eh, princips par to, ka eh, tikai šodien un, un tas, kā šie teiksim, darbības principi ir, ir nostabilizējušies, tas ir nu, ļoti daudzu gadu un ļoti daudzu pieredžu koncentrāts. Tas ir pierādījies tāpēc, ka es jums tā kā likt aizdomāties, ja es tagad pateiktu, es nelietošu tagad divus gadus. Ja? Tas nozīmē, ka es šos divus gadus ja uzlieku tagad uz pleciem sev, un rīt es par viņiem sāku domāt un skaitīt dienas, kad beigsies šie divi gadi. Ja? tur jau ir tā, tā lieta, ja, kad uh, uh, neviens uh, atkarīgais cilvēks nevar panest šos divus gadus, viņš, viņš ir uzlicis uz pleciem, un tas nozīmē, ka viņš salūzīs kaut kādā tur jau varbūt pēc mēneša, un te es aicinu uh, katram jums paskatīties savā ģimenē, kā ir, kad vīrs vai sieva pasaka, es tagad nedzeršu līdz jāņiem, vai es tagad nedzeršu līdz dzimšanas dienai, vai es tagad nedzeršu pusgadu vai kāds ir izturējis. Nu, es domāju, ka lielākā daļa neiztur, ja? un tāpēc anonīmie alkoholiķi šīs grupas, kas ir, ir uztvēruši to, to, to, to, to rozīnīti, to, to, to, to, to gudrību, uh, ko alkoholiķis var uzņemties atbildību, ja, nedzert šodien, ja, un tā katru dienu viņš pasaka sev, es šodien nedzeršu, ja, ja viņš grib būt skaidrā un iet šo ceļu, attīstīties, mainīt draugus un tā tālāk, jo tikai nedzert un palikt vecajās domāšanās ar vecajiem draugiem un tā tālāk un tā joprojām. Es pat gribētu teikt nevis vecajiem draugiem, bet lielāko tiesu ar pudeles brāļiem, ja, ir grūti palikt skaidrā ar visiem anonīmiem, arī alkoholiķiem. Ja? Tur ir jāpieņem šī, šī, šī, šī filozofija, jāiet, jātīstās, jāaug garīgi un tā tālāk. Un, un, un, un es vienmēr saku, tas ir process, ja? tas ir process, kamēr es gribu būt skaidrā, man šī procesā jāpiedalās, ja? un, un, un šī nedzeršana vai šī skaidrība ir jāliek pirmajā vietā, Un tad citi saka, nu kā, pirmajā vietā skaidrība, nedzeršana, kā tad ir uh, darbs vai, vai, vai tur bērni vai, vai kaut kādas tur cits lietas. Es vienmēr saku, uh, ja alkoholiķis dzers, tad nebūs ne bērni, ne darbs, ja, jo nu, nu, atlaidīs no darba, sieva aizies projām un tā tālāk un tā joprojām. Uh, ja skaidrība būs pirmajā vietā un, un cilvēks būs skaidrā, tad viņam būs gan ģimene, gan darbs, gan nauda, gan, gan, gan, gan labklājība un gan veselība. Paldies! Nu, nu šīs cerīgās nots mēs paklausīsimies eh, tezē dziesmu ar nosaukumu Nevar šķirt, nu, tāpat kā tās lietas, kuras Andris nu pat pieminēja savā uzskaitām, savā uzskaitījumā. Nē. Dievs, mīlestības nāks, nāc, es lūk. sveicināti. Esam Sveiki. atpakaļ studijā. Eh, raidījums tiksim skaidrībā Andris un Toms. Um, vēl es gribēju runāt par tām vietām, kur meklēt palīdzību un, un eh, neatkarīgi no tā, kāda atkarība tā ir, mēs esam par to runājuši arī iepriekšējās epizodēs, bet varbūt man tev jālūdz vēlreiz padoms, um, kur cilvēkā meklēt to spē, atspērienu punktu. Uh, labi, mēs, nu, mēs te runājam, ka viņš saprot, ja, ka vairāk turpināt tā nevar, bet varbūt tu vēl kaut ko vari minēt, nu, kas ir tas, kur, kur to, uh, tā kā kāpnēm ir lenteris, vai ne, kur pieķerties, mm -hmm ko tu vēl varētu teikt, kas cilvēkam varētu palīdzēt, kad liekas, viss ir tintē, netieku laukā, kādā veidā? Nu, es domāju, ka uh, uh, es sākšu ar piederīgiem, uh, kad uh, piederīgiem būt uh, tā vietā, lai kaut kā palīdzētu pieaugušam cilvēkam uh, uh, barot, ja viņš ir pieaudzis, bet nestrādā un dzer barot, to teist, ļaut gulēt, nesalāpīties un tā tālāk tā joprojām. Jā, tā ir vistīrākā dzeršanas atbalstīšana. Andri, piedod, mēs turpināsim šo ideju, bet pacelsim arī zvanītāju. Zvanu. Ok, jā, lūdzu, lūdzu, lūdzu, droši. Sveiki, labdien! Labdien! Labdien! Lūdzu, sakiet, jūs pīpmaņiem arī palīdziet. Um, tas, um, uh, man liekas, uh, ka tik, kamēr mēs te runājam, Andri varbūt tu zini, es ātri varu, protams, to ierakstīt meklētājā. Nu, es tādu īsti, tā godīgi sakot, nevarēšu jums arī palīdzēt pateikt, ka, mm, kad ir tāds kaut kāds grupas uh, Uh, nesmēķēt. Ah, nē, es atradu. Ah, aha, okay. Jā, kundze, uh, ir tādi anonīmie smēķētāji, uh, viņu angliskais nosaukums ir Nikotīna Anonymous, un uh, jū, um, ja es nezinu, vai jums ir pieejams internets, bet ierakstot meklētājā vienkārši anonīmie smēķētāji, te atver vienu lapu kas ar to nodarbojas, un es jums pateikšu arī tālruņa, a, ne, tālruņa numurs gan nav norādīts. Jā, tāda viena šāda organizācija ir, viņu, viņu tā noteikuma nosacījumi. Um, nu jā, Tā kā, ja jums ir kāds, kuram palūgt internetā paskatīties, es atradu, ka viena tāda apvienība ir anonīmie smēķētāji. Jā. Nē, man nav, es esmu vien tur un es drausmīgi. Jums ir problēmas ar smēķēšanu pašai? Pašai, jā. Pašai, jā. Um, nu, tādā gadījumā mums ir tikai iespēja par jums aizlūgt, lūdziet pati, <laughs> eh, jo, nu, es, man ir tā grūti tagad ātrumā te internetā iziet cauri tam, ko šī apvienība piedāvā, Bet, eh, ja jums ir iespēja, teiksim, bibliotēkā, bibliotēkas pakalpojums izmantot, tad ir tāda diezgan populāra grāmata ar ļoti vienkāršu nosaukumu, kā atmest smēķēšanu. Tas ir viens amerikāņu ārsts, un nu, es zinu, ka tā grāmata ļoti daudziem cilvēkiem ir palīdzējusi. Tā kā varbūt past, pastniekam palūgt, ja, ja, ja, jums, ja jūs apmeklējat pastnieks, vai kaut kā ir arī nu, sazināties ar sociālo dienas, varbūt, ka viņi jums no bibliotēkas var atvest to grāmatu, jo tā ir daudziem palīdzējusi man ļoti grūti. Es esmu 80 gadu, 80 gadu un man nav ne internets, neviena piederīgā nav. Un es gribu drausmīgi atmest pīpēšanu, lai es nevaru izturēt. Nu, kundze, tad mums tiešām paldies, ka jūs mums piezvanījāt. Eh, es jums tiešām saku, mēs lūgsim par jums, lūdzieties arī kungam palīdzību pati. Uh, jo nu, šobrīd es tā, jā, vairāk to nevaru nekā nokomentēt. Jā, Andri, ehm, tā tad, vārdu sakot, ehm, mums ir tūlīt arī jānoslēdz. Tā, tā svarīgā ziņa, ko tu sāki teikt, ir, ka... Ir jālūdz. Ir jālūdz, jā, un ir arī jālūdz. jābeidz ehm, apuišot tie, Jā. kuri nav apuišojami, bet, bet... Jā, jūs variet lūgt par, par saviem tuviniekiem, kam ir šī problēma, un, un, un, un tad, kad tu teici, ko darīt, tad, kad ir pašam alkoholiķim, kur pēdējais, kur tverties, ir tas pats, jā, Kristus ceļiem lūgt Dievu, un, un man nav laika, es varētu izstāstīt vienu stāstu, bet, bet tas nākošreiz, jā. jā. Labi, um, Kungs, paldies, ka biji ar mums kopā šajā raidījumā. Mēs aizlūdzam tevi par e, kundzi, kur nu pat zvanīja, kurai ir problēmas ar smēķēšanu, e, vērs viņus, vērs viņas prātu prom no, no tā, kas viņai kaitē, e, mierini viņas dvēseli. Mēs, kungs, lūdzam tevi arī žēlistību par Eleonoru, viņas problēmu ar, ar veselību, par Ričardu Romānu, viņu vecmāmiņu,